Blanca hidrogeno. Chu blanca hidrogeno estas la ne esperita savo el la climata criso. Studajo antau vidas gigantan tut mondan potencialon de la climat convena energi portanto. Et se nur malgranda parto de tio povus esti utiligata, tio tamen suficius por carbon dioxide neutrala estontezzo. Villaggetto en Malio disponas pri unica energi fonto. Hidrogeno, kiu aperas la natura maniero en la stona grundo. La reservuio, kiu estis malcovrita en la jaro 1987, sub la villaggio Burakebugu, estas en la tuta mondo la sola, quiu estas utiligata por la productado de electro. Dum la passinta iaroi, crescis tut monde la intereso pritie nomata blanca hidrogeno, quiun oni consideris dum longa tempo fantomo. Mal claris gis nun, quiom da blanca hidrogeno dormetas en la grundo. Du usonai geologoi modeligis en studajo unua foie la mont scalan potenzialon de blanca hidrogeno. Tio resultigis gigantan quanton de versaine 5,6 milionoi da megatunoi. Ec se nur malgranda parto de tio estus utiligebla, tiam tio laula esploristoi en havus ancorau plida energio ol ciui pruvitae tergasai reservoi de la terro. Ilia studajo aperis antau quelcae semainoi en faca magazino. Ciel blanca hidrogeno ec estas en la terra crusto, cae ciel gi estas transportata, tio gis nun estas apenao esplorita. Oni supposas, che cetio serpentinizado ludas gravan rolon. Aquo reaccias, ce tio, sub altai temperaturoi cun mineralo cio en havas multe da fero, al hidrogeno. Ebla alia voio estas radioliso, ce cio radioactivai elementoi en la stonaro disigas aquon per sia radiado. Hidrogeno estas considerata schlossilo por la adiavo de climato da maggiai energi portantoi, kiel carbo, nafto, cae gaso. Precipe verda hidrogeno reordigu tion. Gi estas produktata per elektrolizo el aquo. La energio portio devenas de ventai ausun collectai centraloi. La tutmonda productado situas nun tempe tamen ancora sub mal pli ol dec megatunoi. Pli altigo crome postulas grandegain investoin. Blanca hidrogeno aliflanke estas ne nur climat neutrala, gi povas sub la giustae circunstanzoi esti favor coste cerpata, kiel montras la exemplo en Malio. Dum la pasinta iaroi estis malcovritai iam pluai troveioi, exemple en la Franza Loreno, en Albanio, cae Australio. La geologoi documentis che existas en decoi da landoi grandai reservuioi. Gis nun oni tamen nesciis, ciu la cerpado je granda stilo rentumas, au chu la tutterai troveioi estas tro malgrandai au tro malbone atingeblai. Ancao tiui geologoi credas che la plei granda parto de la deili modeligita giganta troveiaro da natura hidrogeno versaine restos neutiligata. Sur base de la sperto pri nafto cae aliae fluidagioi en la grundo, estas versaine che la subterra hidrogeno cuscias ofte en troveioi ciui au estas tro profundai, tro for de la mar bordo, au tro mal grandai por esti cerpatai rentume, ili scribas. Tamen, se ec nur mal granda parto povus esti cerpata, la geologoi calculas pri cent mil megatunoi da blanca hidrogeno, Tio estus grava constru elementoi por climat neutrala estontezzo. Char por la atingo de neta nulo celo, estas pesonata multe da hidrogeno. Oni taxas la quanton al quincent megatunoi. La antauvidita quanto pri natura hidrogeno laula geologoi povus do covri tiun besonon por ducent jaroi la serciado pri pluai troveioi iam funccias. La geologoi calculis mapon pri usono, sur ciu estas videble, kie oni estonte povus eble trovi hidrogenon en la grundo. Mult promesai regionoi estas lautio, usonae statoi en la mesa occidento, cae la quar angulae statoi Arizono, Colorado, Nova Mexico, cae Utaho, la California marbordo, cae regionoi laulonge de la Orienta marbordo. Dum iardecoi regis la opinio che natura hidrogeno ne estas disponebla e sufficia quanto por esti utiligata por energiae celoi, diras la vizdirektorino de la Geologia Instituto de Usono, pri energio cae mineraloi. Sed nun, lau sci, montrigias che en quelcae partoi de usono pobus trovigi sub fontoi de hidrogeno. Ciula esperoi farigios vero, au ciu crevos la revo pri climat neutrala energifonto, tion montros la estontezzo.